بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعد خب درس دوازده هم شروع میکنیم از كتاب منهج السالكين منهج السالكين وتوضيح توضیح الفقه فی الدین درس يوم از كتاب الصلاة و درس دوازده از فقه منهج السالكين در باب صفة الصلاه در فی باب صفة الصلاه در باب صفت صلات هستیم صفة الصلاة یعنی چگونه بودن و کیفیت نماز چگونه بودن و کیفیت نماز که چخیل خوانده می شود با ذکر کردن همه رکن ها و واجبات و سنت ها شیخ ذکر میکنه با ذکر کردن بعضی از دلیل ها خب در درس گذشته شرط های نماز خواندیم شرط ها مهم است یعنی نماز به او اصلا صحیح نمی شود ولیکن در این درس شیخ همون نماز که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوا کما و اصلی نماز خونید چنانی که میبینید من نماز بخونم همین طریق همین طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیخ ذکر میکنه زیرا عبادت انسان ضرور است در عبادت پیروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه بنابر کیفیت و طریقه و چگونه بودن نماز را مؤلف از آغازش و ذکر کردن همه رکن ها و شرط و همچنین مستحباتش و ذکرهای قولیش و ذکرهای عملیش و ذکر میکنه صفت الصلاه معلیف میگه باب صفت الصلاحی باب صفات و کیفیت نماز از تکبیر تا تسلیم یعنی تا سلام دادنه و شیخ البانی رحمه الله کتاب خیلی خوب داره صفت الصلاه صلو کما رأیتمونی اصلی سه مجلد کتاب هست اصلش خیلی کتاب خوب است به شک با ذکر کردن حدیث های در هر یک مسئله و ذکر کردن اقوال محقق ها محدث ها و ها در هر یک باب از هر یک مذهب ذکر میکنه هر نازوکی نماز در کتاب اصل صفت صلات شیخ در سه مجلد ذکر میکنه بسیار کتاب خوب است در این باب و همچنین صفت حج داره چون که در حدیث جابر ابن عبدالله آمدگی است مؤلف میگوید يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار مستحب مستحب يعني السنة خوبه إنك که آدم نمازخوان به طرف نماز بیاید در حال بودنش به آرامی سکینت یعنی به آرامی آهسته آهسته بهوده کار نیو بلکه به تعظیم و بزرگداشت به طرف نماز یا به طرف مسجد و وقار وقار یعنی انسان باید وقار یعنی اصلی وقار یعنی چشم خود را ها میگن چشم خود را نگه داشتن آواز را پس کردن هر طرف نگاه نکردن انسان نمازخوان انسان به مسجد میرفتگی باید به همه آداب بزرگ مسجد رود زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلام میگوید اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگوید وقتی اقامت را شنیدید بروید به سوی نماز و علیکم و والوقار لازم بگیره آرامی را و لازم بگیره پیش خود را نگاه کردن و چشم خود را نگاه داشتن از هر جای ناممکن ولا پیغمبر صلی الله علیه و آله ولا تسرعوا ولا تسرعوا گفتن عجله و نشیتابه ندوی بنابر مکروه است دویده رفتن به طرف مسجد اگر رفت قدم بزنی آیست کم تا تیزتر با که نداره لیکن دویدن جایز نیست پیغمبر صلی الله علیه و سلم فما ادرکتون فصلوا اون که دیرو کردی پس بخون و ما فاتکم فاتموا اگر افتو حدیث بخاری و مسلم است و اون نماز را در اون کدی رکعت پس کامل که. بنابراین انسان جایز است که از ترس ای که رکعت نمی‌کنم اون نمیکنه و بدوا نه مکروه است باید انسان در این عبادت بزرگ که نماز هست بسیار عبادت بزرگ در رفتنش هم باید به با آداب و و به هیئت و شکل خوب از آرامی و همچنین به نگاه نکردن هر طرف خب مؤلف میگه یکم همین آداب مسجد روی امین است که انسان به آرامی و به پیش خود نگاه کردن از غیر راه خود دیگه جا را نگاه نکرده و پیغمبر صلی الله بشک در این خیلی بزرگ است یعنی آمدنی به مسجد زیرا پیغمبر در حدیث صحیح میگوید وقتی یکی از شما من تطهر فی بیته هر کی تهارت کنه وضو بگیره در خانهش بعد از آن بیره و به خانه از خانه های الله یعنی مسجدی از مسجدها تا اینکه در اوجا بخواند فرض از فرض کرده های الله را نماز از نمازهای پنجگانه را جف ثوابش چیست پیغمبر صلی الله علیه و میگه هر یک قدمی میزدگیش یتش سبب بخشیدن گناهاش است و یک تا سبب یک برادر برا سبب یک درجه بالا شدن شد به هر یک قدمی که طرف مسجد میزنی هر یک ثواب داره یتش یک قدم میزدگیت سبب بخشیدن گناه یا سبب رفع درجه و بالا شدن درجه انسان مؤلف میگه فاذا دخل المسجد و انسان وقتی که داخل مسجد شد وقتی که داخل مسجد شدی حال ذکر میگه که به پای راست داخل میشوی چی میگویی قال بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك مؤلف در اینجا ذکر میکنه ذکری داخل دعای داخل شوی مسجد دعای داخل شدن مسجد که پیامبر که مؤلف نگهد اول که پا در مسیح مسجد ده بسم الله میگوید بسم الله خب درباره بسم الله یک حدیث آمده است بعضی علما میگه ضعیف است خب بسم الله و والسلام و السلام علی رسول الله صلوات فرستادن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک حدیث صحیح آمده است روایت ابن ماجه ده که وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه یک از شما مسجد آمد صلوات بفرسته به من صلوات بسم الله و والسلام و رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي إلها مغفرت مغفرتكم برايمان گناهایم را این از سنته و افتح لی ابواب رحمتک و بکشا برای من درهای رحمتت را این از سنت است و در حدیث اختلاف های ولیک راجح همین است که حسنه حدیث مقبوله این دعا هم گفته و در روایت مسلم هم هست و در یک لفظ دیگر هم هست ابو داود روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم داخل مسجد میشد میگفت بسیار دعای عظیمه این حدیث حسنه صحیحه یاد ذکر دیگر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت اعوذ بالله العظیم بوجهه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم خیلی دعای عظیم از زیرا پیغمبر در دوام حدیث گفتن شیطان میگوید حفظ منی سائر اليوم نگاه داشته شد از من در تمام روز دیگه شیطان وقتی به این دعا پناه میبری اه، اه، تا پناه میبری به الله سبحانه و تعالی از شر شیطان شیطان میگه تا تا آخر روز دیگه میره وسوسه و غاندا ديناميتانم شي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم خب مؤلف قال حميد دقارة ميجويا ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد ويقدم يعني پیشکی و پیش اول میگذارد پاهای راست را در داخل شدن مسجد در این حدیثی از پیغمبر ثابت نیست ولی که قول انس ابن مالک است انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید انس ابن مالک میگوید وقتی که داخل من سنتی از سنت همینه معلومه شو که سنت سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگرچه امر پیغمبر اومدی نیست انس ابن مالک میگوید سنت همین است که وقتی مسجد داخل شوی با پای راست داخل شوی وقتی از مسجد خارج شوی شدی اول پای چپت را ببراری در باب پای راست و پای چپ حدیث از انس ابن مالک صحیح است همچنین حدیث بخاری است که حضرت عایشه میگه یعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به راست شروع کردن بسیار معقول بود پیغمبر دوست میداد شروع کردن راست را که مثلا حتی در پوشیش پوشیدن براست می پوشیدن در موی سرشانی کردن از طرف راست شانه میکردن در طهارت طهارت کردن از طرف راست شروع میکردن و فی شأنه کلی در تمام کارهای نیکش کارهای خوبش پیغمبر دست راسته و از طرف راست شروع میکردم بین سنت قاعده در باب راست و چپ یعنی دستی راست و دست چپ پای راست و پای چپ همینه که هر کاری که از باب کرامت و خوبی هست نیکی و خوبی و فضیلت و اجر انسان دستی راست استفاده میبره مثل در خوردن مثل در سلام کردن پای راست مثلا مثل در مسجد داخل شدن اما چیزهایی که عکس او هست چیزهای بد زیست مثل برای دور کردن نجاست برای مستحب کردن یعنی استنجا یا برای از مسجد بر آمدن پای چپ پای چپ استفاده می شود لیکن در حاجت خانه در آمدن مثلا جای نخوب کی است پای چپ استفاده می شود در در آمدن در آمدن با پای راست می برایی مسجد عکس است در در آمدن با پای راست می دارایی و با در برآمدن با پای چپ می برایی حدیثش حدیث انس ابن مالک است که میگه امین سنتی از سنت همینه خب این خلاصه این آداب است یا سنت است و واليسرى للخروج من و پای چپ استفاده میبره در بیرون شدن از چی از مسجد پای چپ قتی زیرا از مسجد میبره در دنیا داخل میشوی اخی در دنیا که داخل میشوی به خاطر بچی بچه پای چپ میبره در دنیا که جای فتنه و جای تلاطم است تلاطم خب مؤلف میگه و یقول هذا الذکر با پای چپ میبره و با همین ذکر را میگه کدام ذکر اما بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي بدا يجي فقط الا انه يقول ما قالين كده برمضان میگویی وافتح لي ابواب فضلك و بکشا برای من درهای فضل و را كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه چون که حديثي كي امام احمد وابن ابن ماجه روايت کرده ثابت شدگی هست خب دعاي داخل شدن مسجد و بیرون شدن از مسجد همین دعا ولیکن حدیث صحیح حدیثی که در مسلم هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید یکی از شما وقتی که داخل مسجد شوه بگوید اللهم افتح لي ابواب رحمتك در مسجد داخل شدن میگویی الها بکشا برای من درهای رحمتت را وقتی مسجد داخل میشه احتیاج به چی داری احتیاج به رحمتی الله داری تا اینکه ترا دعا قبول شوه و الله قبولت کنه فهمیده بیدار دعای خیلی عظیم است به شک فقه دعا فهمیدن دعا بسیار علم بزرگی هست هم عالم احتیاج داره هم طالب علم هم عوام مردم به این احتیاج داره دعاها دعا که دعا که سلاح مؤمن هست بنابر باید همین دعاها را استفاده ببری مثلا در مسجد میدره میگه اللهم افتح لي ابواب رحمتك چرا تا اینکه الله رحمت کنه و الله درهای رحمت بکشه از جمله نماز تقبل کنه دعاها تقبل کنه در رحمت خودش بگیره و اذا خرج فليقل پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی بیرون شد از مسجد پس بگویا اللهم انی اسالک من فضلک الهو میپرسم تو را از فضلت فضلت یعنی رزقه آه، وقتی که میبری کار میکنی اخی انی اسالک من فضلک و میپرسم تو را از فضلت از فضل چی میپرسی از فضل الله یعنی رزق الله طلب رزق میکنی مثلا الله رزق حلال بده آه، تو الله سبحانه یه روایت دیگه ابن ماجه میگه پیغمبر گفتن وقتی که برآمد بگوید اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم اله من و اعوذ بالله اگر افتو همین گویم وقتی داخل مسجد شدی میگویی بسم الله و سلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واضافه به أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم این در داخل شدن چی در داخل شدن مسجد هست از مسجد که برآمدی با همیره میگویی فقط بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم فل لي ذنوبي و بعد چی میگویی وافتح لي اللهم فل لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك در روایت دیگه با میگویی اللهم عصمنی من الشیطان الرجیم این دعاهای چی بود دعاهای بزرگ درباره دعای داخل شدن از مسجد و دعای خارج از مسجد به همه لفظاش همش قدر خب و یقول خوب، مؤلف میگه فاذا قام الى الصلاه وقتی که کنون بنا... خب همچی تحیه مسجد از ذکر نکرد اگر رفت وقت باشد تا قامت نگفته باشند، در که تحیه مسجد میخوانید زي البيغمبر صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إيك شما داخل المسجد که شد پس پیش از اینکه بشینه درکعت درکعت بخونه درکعت خواندن سنت است چه تحیه مسجد میگن قولی بعضی علما که شیخ البانی که میگه واجب است نه واجب نیست اصلا هیچ دلیلی نیست با واجب دلیلی که سنت است بسیار خوبه تحیه مسجد سنت است از علمای متقدمین یک کس واجب شفتگی نیست مؤلف میگه وقتی که داخل شد پیدا قام الى وقتی خس به نماز قیام گفتیم یک از راست ایستادن در نمازهای فرضی فرضه باید انسان مگر انسانی که معذور باشه نمیتونه باشه وقتی که خس به نماز به نمازخانه گفت نماز که شروع خس برای نمازخانی میگوید الله اکبر الله اکبر میگوید لفظی تکبیر تحریمه که اینم رکن در نماز بود رکن یعنی شرط صحت و غیر الله اکبر صحیح نمیشود Jesus کی ہوگی اللہ اعظم الله بزرگ بزرگتر یا الله اکثر غیر این صحیح نمیشه قول جمهور علما هست زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه تحلیلها تحریمها التکبیر لفظ صحیح صریح که الله اکبر امام مذهب امام حنیفه رحمت الله علیه اجازه میده بغیر این الله اکبر بگوی سبحان الله بگوی بدرایی میگن نماز صحیح است جمهور علما سه مذهب دیگه میگه صحیح نمیشه قول سه تا به قوته که به غیر لفظ الله اکبر صحیح نیست دیگه مؤلف نگفت که نیت بکنه بله به شک زیرا که نیت کردن به این معنی که نیت بکنه در کار نماز سنتی بامداد مثلا این بدعت هست نه نیت میکنی به دل یعنی مثلا گفتنیم که نه به زبان بل نیت بکنی نطق میکنی نه بلند تلفظش میکنی بلکه وقتی که همین راست میستی تمام قصد قصد همینه که نماز بخونی همین در پیش امام باشی یا که پشت امام دا باشی مثلا نماز بامداد کی رفتی وقتی قامت که گفتن خستی چی نیت قصدت نیت قصد قصده قصد یعنی قلبی کاری دیله جایز نیست که مثلا انسان بگه نیت کردم عربی تو چی خدی مثلا جایز نیست بلکه بدعت است تلفظ کردنش و بلند گفتنش بدعت است حضرت عمر رضی الله عنه کسانی که بلند میگفتن در میزد آنها را بعضی اثر دیگه خب وقتی که به نماز خستی تمام الله اکبر میگوی پیش از اون نیت کردم بگذارم در کات پیشین یا چهار کات پیشین یا اینکه به امام اقتدا کردم به امام حاضر استاده رو به قبله قبله من جهت خانه کعبه خیلی گپ نیست بلکه چی همون نیت وقتی میخیزی در بالای جای نماز میستی وقتی قامت گفتن خستی معلومه که کدام نماز میخونی خب بعد الله اکبر میگویی الله اکبر به همین لفظی که خاص خواه مقتدی باشی خواه امام باید تلفظ کنی برام قدر در باب هایی که در نماز گفته می شود ذکرها و اینها همه یاد زمان جوان جماندن جماندن زمان شرطه زبان ده ذکر در شریعت ذکر نمیشه مگر اینکه تو چی زبان تا بجمونی یعنی با زبان بگو یا خودت بشنوی یا اینکه زبان قریب بجمونی خلاصه حرکت زبان مهمه قتی لوا مهمه او بعضی میگن با دل بخونی یا که بعضی ها به دل میخوانن نه صحیح نیست اصلا زیرا که ذکر تلفظه الله اکبر میگویی های نماز همش به چی است به زبان به این معنی که باید لبا قطعی زبان بجنبه حرکت کنه اینکه به تگ دل بگه خوب الله اکبر گویان و یرفع یدیه دستاش می برداره الله اکبر گفته دستش می برداره دو دستاش رو چلیکا طرف قبله میشه به این معنی که دستش راست میکنه چلیکاشا مثلا مشت کده الله اکبر نمیگه بلکه دست راست میکنه و الله اکبر میگه دستو میبرداره الى حذو من کبیه میگه من کبیه میبرداره میگه تا کتفاشه یعنی تکبیر تحریمه ده اول نماز ده الله اکبر گفته دستا چی به قدری چنی برابری کتفا میبرداری یکم یم ثابت از حدیث صحیح هزاری باب او الى شحمتی اذنیه یا اینکه به پیش تا نرمه گوشه یعنی تا گوشاره تا پایان گوشه نرمه یعنی شحمه اما جای ملایمی گوشه میگن یعنی اولی گوشه خوب میگه در تکبیر گفتن الله اکبر گفته دو دستا را میبرداری دو خیل برداشتن جایزه یکی تا کتفا را برداری هم میشوه و میشوه که کمت بلندتر برداری تا برابر گوش شوه الله اکبر گفته میبرداری هر دست صحیح است و هر از پیغمبر صلی الله علیه و ثابته اما چسباندن در گوش یعنی در ملایمی گوش شکیدن یا قپیدن این اصلا ثابت نیست نه در حدیث صحیح نه در حدیث ضعیفه بلکه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه سه قول است یک قول میگه بدعته رساندن شکیدن دست شکیدن دست ها چلیک چلیک ها در پایان گوش در ملایم گوش نرمه گوش میگن بدعت است یک قول دارن بعضی میگن مستحب بعضی میگن سنت بعضی میگن جایزه علی کل حال سنت نیست چسباندن به او رساندن فقط شو میشه شرط نیست انسان مثلا یقین کنه که برابرش نیونه همین مثلا میبرداری چه نیست اما تو برابر گوشه میبرداری کفایه میکنم دیم شد این هم جایز است هم جایز تا تا کتفا برداشته شود یا بالاتر از او تا گوش ها را لیکن در گوش ها رساندن و چسباندن و قپیدن هیچ اصل شرعی نداره بعضی اونم گوشش میقپا میکشه اینا خلاف شریعت هیچ اصل شرعی نداره خب میگه دست ها را میبرداره فی اربعه مواضع در چهار جا میبرداره برداشتن دست ها در سه مذهب هست به جز مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب حنفی ها که رفع یدین یعنی برداشتن دو دست در نماز فقط یک جدا ثابت در نزد حنفی ها در فقط در اول الله اکبر گفتن برداری به همین تمام یکی سه مذهب دیگر و حدیث های صحیح پیغمبر صلی الله علیه و حدیث های متواتر است که در سه جای دیگر هم برداری یکم عند تكبيره الاحرام در وقت تكبيره احرام تكبيره احرام در اول شروع شوی نماز دوم عند الركوع در وقت ركوع کردن سوم عند الرفع منه در برداشتن خیستن از ركوع چهارم و عند القيام من التشهد الاول در وقت خیستن از تشهد اول وقت التحيات بين مش نمیخزی در او میبرداری كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم چون همچنین که میگه صحيح ثابت شده است حدیث های از پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکش حدیث ابن عمر است روایت بخاری و مسلم حدیث ها در این باب متواتره اما ایا کمر که خستان حدیث در اختلاف است اما در بین دو سجده برداشتن اختلاف است در ای دیوم با سیم ثابت ای تشهد اول لیکن ای سیم با چهارم خستان هم آماگیش نیست در مثلا ششتگی رفع کردن ثابت نیست اما در این چهار جا حدیث های متواتر است 202 56 حدیث 256 حدیث در 25 کتاب های حدیثی 25 کتاب های حدیثی بخاری مسلم و ترمیزی ابو داود مسند تیالسی و مستخرج و مستدرک و مسندهای همه مصند و مستند و مسند عبد ابن حمید و تمام کتاب های حدیثی ذکر کرده گستن رفع یدین 25 کتاب های حدیثی در 256 حدیث آمدگی برای رفع یدین عشره مبشره ده نفر صحابه های بزرگی که بشارت به جنت داده شدگی هست اینها رفع یدین میکردن و امام بخاری رحمت الله علیه کتاب داره به نام رفع الیدین جز فی رفع الیدین حدیثه محشر ذکر میکنه خلاصه حدیثا در باب چی حدیث های متواتر است در باب رفع یدین نکردن حدیث ها ضعیفه یک حدیث است اختلاف است حدیث عبدالله بن مسعود که یک روز طهارت کرده گفتن آیا نماز پیغمبر صلی الله علیه و را برای شما خوانده نتم روایت ابو داوود است همچنین ترمذی و نماز خوانده نبرداشتن مگر یک بار اختلاف از درباره حدیث اکثر های بزرگ میگن ضعیفه و بعضش میگن همین حدیث صحیحه هیو. لیکن ابن مسعود میگن وهم کرده است اشتباه کرده گه على کل حال یکی از سنت های در نماز رفع یدین است برداشتن دو دستا در همین دو جا در همین چهار جا امام احمد امام اهل سنت میگه رفع یدین برداشتن دستها در نماز زینت و زیباگی نماز است و در باب فضیلت ها هم اومدگی است بعضی حدیث ها گرچه بعضی ضعیفه ولیکن سنت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم است یک قصه هم هست در کتاب نصب الرایه زیلعی هم در شرح تخریج هدایه نقل میکنه میگن عبدالله ابن عمر مبارک رحمه الله با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز خوانده امام ابو حنیفه یه بار برداشت فقط تکبیر اول این دست به دم آمده است و تاریخ بغداد دان والله علم صحیح هست یعنی به هر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یه بار برداشتن و عبدالله ابن مبارک در هر یک خیستان و ششتن یعنی در هر یک رکوع پیش رکوع کردن و بعد رکوع بعد وقتی نماز بود شد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عبدالله مبارک گفتن آیا میخواستی بپری یعنی رفع یدین بسو کدره امام عبدالله مبارک جواب دادن گفتن اگر تو هم که وقتی یکم بار برداشتی هم وقت میخواستی ببری بپری پرواز کنی بالا ده وقتی گفت اول که نپریدم دیگه نمیپرم یعنی اگر در اول که پرواز نکردی دیگه پرواز نمیکنی حالا کل حال قصه هست در حتی نصب روایت زهلعی هم در شرح هدایا در تخریج حدیث های هدایا هم ذکر کرده از علمای حنفی و غیرش خب به هر حال این هم یکی از سنتی پیغمبر از پیغمبر صلی الله علیه و است خب میگوید و یضع یده وقتی که دست ها را برداشتی الله اکبر که گفتی و یضع یده الیمنى علی الیسرا دست راست را میگذاری در بالای دست چپ دست راست در بالای دست چپ گذاشتن حدیثاش های متواتر است حدیث بخاری است و مسلم است گذاشتن دست راست کف دست راست در بالای پشت دست راست میمونی پشت دست چپ میمونی چه خیل میمونی مثلا باید کم ترک از گوجولک های دسته بخپی و همچنین باید از از دست یعنی از ساقی دست ساقی دست یعنی ای اورنج تا چی میگن تا بجولک های دست یعنی بیندن باید ایقا بیایه ایقا از همون بالای یعنی مثلا دو بجولک دست و همچنین کمی از ساقی دست ساق یعنی هم درازی دست ای زانو ای چی همونجا یعنی ایقا میقا یعنی مثلا خیلی بلندی بعد میقفه مثلا یا که مثلا دراز بعد میقفه به این معنی که مثلا دستان قریبی آرینجا شانده میمونه نه خیلی نیست بلکه همین خیمه قبیگی کم همون بالای استوغانک های دست ای طرف پایان بالاش بجلک های دسته این قشم محکم کنی و بای قیدیگه ای ساق دسته اما ساق دست یعنی درازی دستم کم تا قبی این هم هست فقط مذهب مالکی ها در این اختلاف کردگان ها هوی میتن قطع شیعه ها ضعیف است باطله امام مالک رحمه الله حتی همین گذاشتن دست راست در بالای دست چپ در مواتاش ذکر کرده است یکی مالکی ها که دعوای پیره مالکیگی میکنن امام مالک دیده میگرفت یده دستش نمی قپید دیگه مون نمی که قول باطله سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم متواتر است و مقدم و پیش از همه فعل شخصا و قول عالما است خلاصه کلام این حدیثی گذاشتن دست راست را در بالای دست چپ در نماز یعنی قپیدن دستا از در مواتای مالک آمدگی هست فقط که مالکی ها تا حاضره شیعه ها هم همچنین دستشان نمی قپن کارشون خطا هست خلاف سنت خب میقپه میگه دست راست را میگذارد دست چپ را راست را در بالای دست چپ فوق سرته در بالای نافش در بالای ناف در باره حدیث است حدیث حدیث حدیث حضرت علی ولی که ضعیف است او تحتها یا در زیر ناف میگذاره در این باره هم حدیث ابو داود است حضرت علی میگد من السنتی از سنت وضع الكف على الكف گذاشتن کفای دست بر بالای کف دست فی الصلاه تحت السره در زیر ناف حدیث ابو داود است ولی که حدیث ضعیفه محدثای پیش علمای مح... محققای بزرگ گفتن ضعیفه به شک در حقیقت ضعیف است حتی بعضی حتی عینی هم بدر بدرالدین عینی حنفیه میگه در حقیقت ضعیفه حتی والله اعلم امام نووی میگه اجماع محدثا است که حدیث ضعیفه یا میگه جمهوری محدثا را ضعیف میگن علی کل حال این حدیث درقت حدیث ضعیف است گذاشتن دست در زیر ناف حدیث صحیح نیست مؤلف میگد او علی صدره یا اینکه بر سینه بالای سینه میگذاره در این باب حدیث صحیح هست حدیثی وائل ابن جح وائل ابن حجر رضی الله عنهما رضی الله عنه ابن خزیمه در صحیح ابن خزیمه ذکر میکنه که میگه صلیت مع رسول الله همراه پیغمبر صلی الله علیه و نماز خواندم گذاشت دست راستش را بر دست چپش علی صدره ابن خزیمه امام ابن خزیمه در صحیح ابن خزیمه ثابت است و سند هم حدیثی صحیح است صحیح ترین حدیث است بعض علما میگن همچخیلی که شیخ عبد عبدالرحمن سعدی میگه در کدام شمانی باکی نداره مذهب حنفی ها زیر ناف هست مذهب حنبلی ها هم مشهور میگه که زیر نافه ولیکن سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالای سینه است. حدیث صحیح ترین حدیث همینه لیکن بعضی علما میگه در کدام شما با که نداره لیکن حدیث انسان باید تحقیق کنه در حقیقت جهت سند حدیثی در بالای ناف قبیدن در تگ ناف قبیدن هر ضعیفه ولی که در بالای سینه قبیدن این حدیثش صحیح هست ابن خزیمه روایت کرده و دیگر و همچنین از بعضی تابعین هم ثابت است شاگردای صحابه ها و یقول وقتی که دست را میگذاره بر بالای سین من که مؤلف میگه در هر سش کدامش اختیار داری لکه راجع همین است که دو تاش حدیث ضعیفه حدیث حضرت علی که گذاشت سنت گذاشتن کفا در بالای کف کف راست در بالای کف دست در زیر ناف حدیث ضعیفه و یقول سبحانك اللهم بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدك لا اله غیرك این حدیث صحیح است که وقتی که دست را در بالای دست گذاشتی بالای سینه بعد میگویی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ان سنه است صحيحه صحیح هم از پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم از حضرت عمر رضي الله عنه میگد همین رو میگد سبحانك اللهم او غيره من الاستفتاحات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم یا اینکه غیرش از این استفتاحات الى استفتاح میگن الى دعای استفتاح میگن دعای استفتاح یعنی يعني همون که پیش از بعد نیت کردی الله اکبر وهمي دوره استفتاح میگن استفتاح یکش همین سبحانك اللهم اینم صحیح هست و غیر اینم صحیح هست مثل اللهم باعد بین و بین خطایا و مثل وجهت وجه الذي فطر خلاص الى آخری چند تا اومده دیگه خوب لیکن آیا همش جمع میکنی در نماز نه بلکه یا باریش میگویی مثلا یا باریش میگویی و جمع نمیکنی دعاهای استفتاح جمع نمیشه یا چه یا دعای میگوی میگویی بار مستحب خوبه که انسان چند خیل بگه یا باریش بگه خیلی معنای بزرگ داره یا برگه باید تگش بگه باید برگه تگش بگه تا اینکه به همه سنت های پیغمبر گویا عمل کرده گیده یکی میشه که در یک نماز چند شب گوی نیت نیت این شب بار میگی دو تگش اگر بدانی ثم يتعوذ بعد از آن يتعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوید یعنی که سنت های و آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در هر یک رکعت میگه اختلاف است لیکن صحیح همینه که ها در هر یک میگویی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله میگه الحمد میخونی با دیم رکعت خسی با بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله میگی الحمد میخونی اما خسی هم چهارم دا هم میخه راجح همینه اختلاف اینه که راجح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سر پنهان پس گفته میشه بلند نی الله میگه فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم وقتی قران رو میخونی پس اعوذ پس پناه ببر به الله از شر شیطان رانده شده و یه لحظه دیگه هم هست اونم بو که نداره اونم بگوی سنت ثابته که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه اینم گفتم با گاه گاه با که نداره و یبسملو سرا و بعد از این سنت که بسم الله را پنهانی بگویی بسم الله گفتنده بسم الله بسم الله بسم الله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم پر میگویی بسم الله الرحمن الرحیم پیش اینکه الحمد بخونی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن سنت پیش از اینکه از سوره دیگر هم بخوانی بعد الحمد زم سوره میگویند زم سوره دم بسم الله الرحمن الرحیم میگویی و یقرأ الفاتحه و میگد سوره فاتحه را میخونه خب امام سوره فاتحه را میخونه و مأموما راجح همین است که سوره فاتحه را میخونه مأموم یعنی مقتدی توقع خانم همه یا سوره فاتحه رکنی در نمازه شرطی در است خواه ایمان باشه خواه تقاخان باشه خواه نمازهای فرضی باشه خواه نمازهای نفلی باشه خواه نمازهای جهری و بلند خواندن و خواه نماز پستی باشه پس خواندن همه وقت سوره فاتحه را میخونیم حدیثش صحیح هست که پیغمبر صاحب حدیث نسائی روایت میکنه که صحابه ها پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلام چیزی خواندن بعد پیغمبر گفت آیا پشت من یگان چی میخونه صحابه ها گفتن بله گفتن لا تفعلوا الا بفاتحه الا بام الكتاب گفتن نکنی این کارا پشت من هیچ نخونه مگر چرا حدیث صحیح هست. مگر سوره فاتحه را در نمازهای چی جهری نمازهای خفیه ده یعنی نمازهای پس خوانده چیزی پیشین عصر و طریق اولا سوره فاتحه را اقتدا کننده مقتدی میخوانند سوره فاتحه را پس میخوانید یک سنت بسم الله را بسم الله الرحمن الرحیم گفتن پس میخوانی زیرا حدیث انس بن مالک از حدیث بخاری روایت میکنه که در پشت سر پیغمبر و ابوبکر و عمر و عثمان نماز خواندم بسم الله را بلند نمیگفتم نمی گفتن مذهب شافعی در بسم الله بلند گفتن سنت لکی خلاف سنت گاه گاه باشه بسم الله را بلند بگو هیچ نداره لکی دائم بسم الله را بلند گفتن خلاف سنت بسم الله الرحمن الرحیم پس گفته میشه سوره فاتحه را چی سوره فاتحه را امام باشی بلند میخونی تقا باشی پس میخونی وقتی سوره فاتحه که بود شد ولا ضالین کی گفتی آمین میگویی آمین گفتن سنت معنی آمین یعنی اللهم استجب الها استجابت و قبول کو دعای ما را که اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میگوی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آمین کسی که آمینش آمین آمین گفتن او آمین گفتن ملائکه ها را موافقت کنه گناهش بخشیده می شود دعاش قبول میشه گناهش بخشیده می خب آمین پس میگی یا بلند راجع همین است که آمین بلند میگویی حدیث بخاری هست و همچنین حدیث مسلم هم هست چند حدیث از درباره امینه بلند گفتن و در امینه پس گفتن حدیثی هست ولی که حدیث ضعیف است مصنف ابن ابي هست حدیث وائل هست تقریبا لیکن حدیث ضعیفه امینه پس گفتن حدیث ضعیف است و امینه بلند گفتن با جماعت حدیث بخاری مسلم عطا قبلا گفتن که مسجد میلرزید و امین میگوید بلند قطع ایمان باشی خب سوره فاتحه را خواندن گفتیم رکنه بأوناموس هينمشوا ومؤلف میگد و یقرأ معها و میخواند همراه سوره فاتحه یک سوره دیگر را یعنی زم سوره میگن اینا زم سوره حکمش راجح من که سنت است یعنی مستحبه حدیث ابو هريره رضی الله عنه است بخاری و مسلم روایت میکنن که گفتن اگر رفت از ابو هريره رضی الله عنه میگد اگر سوره با سوره بالای سوره فاتحه یگام چیز زیاد نکنی نمازت صحیح است اگر زیاد کنی پس او بهتره او بهتره یعنی زم سوره کردن مذهب امام ابو حنیفه دا واجبه که راجح همین است که سنت است راجح همین است که سنت و میگد همراه سوره فاتحه میخواند فی رکعتین الاولیین من الرباعیه و الثلاثیه سوره با سوره الحمد در دو رکعت اولی نمازهای چهار رکعته یا سه رکعته یا سوره میخونه یعنی زم سوره زم سوره و زمی سوره کردن تو در دو رکعت اوله مثلا پیشین چهار رکعت از دو رکعت الحمه میخونی قتی زمی سوره در دو رکعت گه الحمه تو قم میخونی اگر رفت تو در سیم رکعت هم چهارم رکعت هم گاه آدم زمی سوره کنه اگر با که نداره زیرا از پیغمبر ثابت است گاه در سیم رکعت هم در چهارم رکعت هم گاه زمی سوره میکردن از پیغمبر وارد هست صحیح هست ثابت است بلکه گاه گاه لیکن همیشه نه هم وقت نه هر وقت چهار رکعت زمی سوره نه بلکه تا اول ده بک و دو تا نه خب میگد اکی سوره خیل میخونی میگد <clears throat> تکونو فی الفجر من طوال المفصل ای سوره هایی که زم سوره میکنی در نماز بامداد از طوال مفصل است از روز سوره های دراز است سوره های دراز در بین عالم ها میگن از سوره قاف تا سوره عمه تا سوره مرسلات یعنی تا عمره از سوره قاف و المجید الى طوال مفصلش میگن فقها تا سوره عمره از که پیغمبر این تقسیم ثابت نیست نام هست نام هست که های مفصله بخونه یا را ولی ولیکن متحدد کردنش لیکن جمهور علما میگن ای سوره قاف تا سوره عمره تا ورمرسلات و فی المغربی زمی سوره میگه در فجر بهتره که درست باشه ها سنت دراستری نماز نماز فجره بامداد در بانداد درستار بخونیم سوتر بخونیم طولانی تر میخونیم خاصتا یکم رکعت از دیم رکعت باید اینقدر درستار باشه ای هم سنته دویو میگه و فی المغربی من قصاره در نماز شام میگه از قصار از سوره های کوتاه میخونی کوتاه از سوره والضحى و سوره والضحى واللیل اذا سجى تا سوره قل اعوذ برب الناس و میگوید و فی الباقی یعنی نماز پیشین و ظهر و پیشین و شام خفتن ده عصر ده من اوساط اوساط مفصل میخونی اوساط اوساط یعنی میانه میانه از سوره عمه تا سوره والضحى برای تقسیم کنیم سوره قاف تا عمه طوال مفصلش میگویند عما تا و ضحا قصا اوساط مفصلش میگویند اي و تقرا تا قرار قصار مفصلش میگویند این تقسیم بندی فقها است به جمهور علما که تقسيم کردن ولكن اگر عكس هم بخوني با که نداره فقط سنت کم خیلی بخونید که اگر تو یکم دراز خونید گاه حضرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم در نماز شام سوره اعراف خواندن يا سوره وقتور خواندن هیچ گم نداره مؤلف میگه يجهر في القراءه ليلا آواز همه برداره در خواندن نماز یعنی قرائت قرآن در سوره الحمزه می سوره را در نمازهایی که شبیه هست شب دیده مثل نماز بامداد نماز شام نماز خفتن و در داخل است نماز تراویح و نماز ویتر در این نمازهای شبیه بلند میخونی بامداد و شام و خفتن و یسر بها نهارا پس میخونه قرائت را در نمازهای روزی روزانه مثل نماز پیشین نماز عصر ده سنت که پس خونی بلند خواندن دای سنته دا او پس خوانده سنته اگر افتی آدم در نماز شام ایج برون پس خوانده مو صحیحه مثلا امام که باشه الا الجمعه والعید مگر میگه در روز با بلند خوانده میشه در نماز جمعه تا که همه جمع شه واقعی همه جمع شه برای قدرت انسان در سنته که بلند کنه و والعیدی همچنین نماز عید هم روز دیو لیکن نماز چی بلند میخونه سوره سوره ها را در نماز بلند میخونه هم الحمه هم زمین سوره را و نماز استسقاء دارم استسقاء یعنی طلب کردن باران فانه یجهر بها در این نمازها بلند میخوانم در نمازها چی میخونی بلند میخونی در نماز استسقاء، استسقاء یعنی طلب باران کردن در پس در این چیزها خلاصه نمازهای شبیده نماز نمازهای شب شام و خفتن و بامداد و تراویح و ویتر این ده بلند میخوانم طاقه خانم بلند میخوانم بله اگر خواه بلند میخوانم سوره خود طاقه مثلا نماز خفتن خانی بلند بخوام با که نداره نماز قیام لیل ده چی قیام لیل ده بلند بخونی میشوه اگر افت خوب باشه که بلند بخونی بلند بخونه اگر افت پس بخونی پس هم بخونی میشوه لیکن امام که باشی نماز شام و خفتان و بانده ده چی بلند میکنی خب به همین به همین جا رستیم کفایه یعنی تا چرا تا قراعت کردنه زمین سورش اکو رکوع میشوه بعد از اون رکوع کرده درس آینده انشاءالله